Ey, yo, ah. de vuelta, suena para acá. De mis palabras suena bam bam. Tiro mi fuego como volcán. Tengo las ganas para arriba tengo la suerte de ir para allá. Para la poli me voy a pelar. Como yo quiero voy a sonar. Y la bocina por reventar. Yo, tengo 16 y sigo para adelante. Disculpa mi tiro porque soy muy arrogante. Ah. No de ser nada, constante que me envidia porque tú no lo lograste Los que me envidian no me importa. Yo te contento y que maldad Para andar tranqui voy a volar Derramo flow y derramo mujer Tengo la sangre de un super guerrero Que rifa el pellejo pa' salir del guero Tengo la mente enfocada en el acto Con par de cerveza, Botánica y clamato Pa' toda la gente que soy Alejandro El vato que va a poner su nombre en alto ah. El de Ciudad Valle se estará sonando Tengo toda la suerte de ser mexicano El vuelti como el super Goku Soy lo que quiero ya, yo no soy tú club. Tengo la clave, tenemos el club. Polvo rosa, somos Jimbo, Brindo por esto, así que salud. Tenemos fuego, así que no reclame. Que saco la pista y te hacemos Yo, el fucking Tiger que rifa de diario. Ah. El que se toma una y lo fuma mientras está grabando. Ah. Pienso en el ambo. Disfruto lo que venga mientras pienso en el otro lado. Pienso en ser rico y gastar la medusa. Están en mi casa con fiesta y con putas. ejecutas, por eso eres ratón, no se abunda. No vales que eso no sacas ni una. Yo soy la estrella y tú ni la luna. Ponce, ponce, mueve el booty, si horny, tira el calling. Ah. Esa shorty es tan holy, prueba, prueba otros amores. Soy tu enfermo, cura niña, con tus besos y caricias. Eh. Que para mí son la delicia, quedan todos señorita. Ah. Me presento, soy el nuevo, el que se mete en el juego. Ah. Tengo la meta fijada en mi mente y sí que le meto con huevos que si puedo. Eh. eh. no escupan venenos. Cabrones suban de puesto y no anden de culos poniéndome el dedo. Fui para arriba y sueño contigo. Lástima que solo somos amigos. Ah. Tengo la clase y eso es más fino. Me deja solo, ahora soy prohibido. Eh. Afortunada la que esté conmigo. Ahora pa' mí tú vales un pepino. Déjame tranqui que me saco el filo. A este mi estilo que le llamo rey. de vuelta, suena pa' acá. De mis palabras, hey. Tiro mi fuego como volcán. Tengo las ganas para rifar. Ah. Tengo la suerte de ir para allá. Para la poli me va a pelar. Como yo quiero voy a sonar. Y la bocina va a